Zindan Gülistan'dır bize Orada gül derilir ümmete Bir adım var şehadete Dört duvar sev bize Zindan Gülistan'dır bize Orada gül derilir ümmete Bir adım var şehadete dört duvar set bize Her bir duvar Yusuf olmuş dayan sabırlar ediyor her bir gün bir asır olmuş ayrılık acı geliyor Terör örgüler, prangalar bizlere korku vermiyor Gel örgüler prangalar bizlere korku vermiyor İslam uğrunda meşakkat bizlere huzur veriyor Zindan gül İslam'dır bize orada gül derilir ümmete Bir adım var şehadete dört duvar sette bize Zindan Gülistan'dır bize Orada gül derilir ümmete Bir adım var şehadete Dört duvar set bize Zayıf olan zindanlara Kapanmış bak secdelere Zayıf olan zindanlara kapanmış bak secdelere Çünkü Yusuf bu zindanı çevirmiştir medreseye Çünkü Yusuf bu zindanı çevirmiştir medreseye Zindan gülistandır bize Orada gül derili ümmete Bir adım var şehadete Dön duvar set değil bize Zindan gülistandır bize Orada gül derilir ümmete Bir adım var şehadete Dön duvar set değil bize Zindan gülistandır bize Orada gönderilir ümmete Bir adım var şehadete Dört duvar set değil bize Zindan gülistandır bize Orada gönderilir ümmete Bir adım var şehadete Dört duvar set değil